as pedras da sento Unha é pra namorar Outra pra perder o tempo Ai la la la Agora baixamos outra vez a música de, nesta ocasión de Xavier sí. Díaz para darlle ben vida a Luz de Riba. Luz de Riba é unha galega española, unha española galega, sabes, en Monte, sí. de Montevideo, que ah. é unha artista uruguaya, eh. que, española, tamén que cultiva varias disciplinas, unha delas é a pintura concretamente, uh -huh. eh, e, e ademais a escritura. Vamos a falar con ela. Luz, moi boa tarde. Hola, boa tarde. Non sei se me, esque, se, se eh, me esquecín ou equivoquei no, na presentación, pero coido que vou por bon camiño, non? Non, vas por bon camiño, efectivamente. Ben vida, moitísimas grazas. Exactamente. Grazas a vos. Eh, bueno. eh, eh, me parece que está en Lugo. Sí, señor, estou en Lugo. É un artista plástica da, da que ademais... Da terra. Sí, sí, un artista ¿Eh? plástica que ademais outro día estivo mm, facendo mm, cousas interesantísimas e importantes coa nosa presidenta do Premio de Poesía Rosalía ah, de Castro, sabes? Ah. Estivo ali eh, mm, mm, nada menos que Regina Vega. Estivo ali con ela, vamos. Verdad? Sí, claro. Claro, claro, claro. Sí, Resina, aparte de ser unha grande, moi grande, é compañera miña no Consello da Cultura Galega. Ai, sí. Eh, Entón ah. estivo aquí nunhas xornadas que organizei no meu obradoiro. Sí. Bueno, pois felicitacións, moitos parabéns por ese traballo tan importante, tan interesantísimo. Ela tamén nos de, de, deu a coñecer eh, esa mm, mm, faciana importante que, que ti fixeches ver co, co, coa túa pintura, no? coa túa mostra plástica. Bueno, bueno, contanos como como como como tes tú o traballo últimamente porque mm, hai pouco estiveches en precisamente no teu país. Sí. Ademais contactando con outro programa irmán que me parece que, que é sempre en Galicia ali en Montevideo. Sí, sempre en Galicia de Montevideo. De Montevideo. Que lembran de que... min. Sí, sí, sí. ¿verdad? Sempre me chaman. Sí, sí. Ah, non hai xa tempo que non estou en en en Uruguai eh, ahí foi antes da pandemia a última vez que fun. No, pero, pero re, refíreme que te chamaron para poder contar. Sempre, sempre me chaman, sí, sí, sí. sí e eh, que tal, que tal, como vai esa esa comunicación con eles? Pois moi boa, porque evidentemente pois é xente que como vos que traballan pola cultura, mm. entón que nos teñen presentes, non somos o, o departamento 20, mm. xa sabes, porque Uruguai ten a diáspora máis grande do mundo de xente fora do país. Sí. Entón nos conformamos o que o que o que ali se chama Departamento 20, son 19 departamentos mm. nos que está dividido o territorio e non somos o, o número 20 20 que é o exterior. Sí. Mm -hmm. É o exterior, claro. sí. Efectivamente. Bueno. Pero ademais unha cousa que non sei se sabedes, se cadra así, Montevideo non é Buenos Aires a quinta provincia que adoitamos dicir, quinta provincia de Montevideo, mm. porque proporcionalmente, eh, de acordo a poboación, a cantidade de cidadás e cidadáns galegos que hai no Uruguai é moito maior que en ninguna parte. Mm. mm. Sí, que, sin embargo, a quinta provincia de Montevideo. <laughs> Sí, sí, pero que sin embargo que dicen, bueno, eles a mellor fano de outro xeito, quizás administrativamente ou que sea, pero ten máis asociacións galeguistas ou galegas en en, na, na, no, no, en Bos Aires que, que en Montevideo, non? Non, non, non. penso que teñan máis, pero ademais, sí, bueno, é unha lógica de Bos Aires ten moitos máis habitantes claro, que claro, Montevideo, claro. pero eu, eu falo de proporcións, eh. non de números, vale? Uh -huh. Ali hai, ademais, a influencia da eh. cultura galega no Uruguai é absolutamente enorme impresionante. É, é moito, é moito máis completa, ademais, é moito máis recoñecida, non? Sí, en, en, efectivamente. En Montevideo te tendes tamén o Consello da Cultura Galega, te, te, ele fixeste moitísimo. bueno, como re, como resonancia grande, pois o programa de o programa de radio que é que, que, que está a cumplir, me parece 70 anos, non? Que é o máis antigo, ademais. Sí, sí. O, o máis antigo de, de, de programa de cultura galega mm, no hmm. mundo, sí. Sí, sí, no mundo, non? Sí, bueno, sí. aparte de que, home, ten un, unha, unha, unha visión completamente diferente, non, non, non, o sea, non, quizás o mellor comprelle un pouco máis de actualización, moderni, modernización, pero o, o feito de que se manteña de, de, esa maneira eh, é importantísimo porque, mm, bueno, pois... Pues, unha, unha chama, non? Unha chama da nosa, claro. da nosa cultura que, claro, que non claro, se claro. apaga. Non, non, non. No, no. Sigue acesa desde fai muitísimo tempo. Yo día que se apague, mm. non sei como será a cousa. Mm-hmm. Eh, pues, según non penso que se apague porque a verdade é que algo que está tan consustanciado sí, e tan no ADN é que, bueno, a ver, o mundo está como está, e non sabemos se un meteorito ou algunha outra cousa. Mm. <laughs> Pero bueno, mentre sí. o mundo sexa mundo, ali sí. haberá unha, pues, un una chama. unha chamarada ben gorda. Sí. sí, sí, non, non é unha veliña, é no, algo máis. Non, algo máis. é unha, candela xigante. Exactamente, sí. entonces, por eso digo que, que claro, lógicamente eh, eh, eh, eso que, que aínda hai persoas que, que axudaron a, na fundación, aínda hai persoas que viven, non? Sí, Como por exemplo claro. Yolanda Díaz, e, eh, sí. e eh, yo propio que que máis, me parece que o Manoliño Suárez tamén, tamén que claro, que, tamén participou, claro. etcétera. Hai moitísimas persoas que aínda siguen axudando precisamente que a esa esa chama continúa cesa, non? Claro. Bueno, eu eu fago esa pequena crítica constructiva polo feito de que debería ser ben, debería ser máis actualizada, non? Darlle claro, máis claro, espazo, claro. ter ter máis máis máis volumen, non non unha oriña, senón máis máis, pero bueno. Claro pero claro. pero bueno, a, a mellor eh, as novas xeracións son capaces de, de botar man para poder para que eso continue, claro. E seguramente, porque hai unha grande, bueno, tamén en Buenos Aires, eh, mm. pero hai un grande movimento das novas xeracións mm. que, que están eh, moi consustanciadas ca cultura galega. Mm. Eu, eh, por exemplo, as miñas dúas das miñas fillas e as miñas netas mm. están en Buenos Aires, viven mm. en Buenos Aires, ¿no? Pero as miñas netas en Buenos Aires foron ao Santiago Apóstol mm. e fala en galego, escriben Ajá. en galego, es e muy... pensan en galego. Eso é moi importante, claro. E iso é moi importante. Claro que sí, sí, sí, sí. Eh, eh, a parte de importante é trascendental o feito de decir, claro. bueno, pues, eu, eu eh, non, non me sinto mal falando o, meu idioma, o idioma dos meus antergos Claro, estamos mantendo unha identidade. Eh. Isto é importantísimo. Uh -huh. Bueno, eh, en que estás agora mesmo metilla? Porque antes sempre tens moitísimos traballos, premios e distincións, pero en que estás agora? Moitas, moitas, moitas historias, porque, bueno, xa é a miña natureza. Sí. Eh, eu creo que falei con vos cando fixen o da muralla de Lugo. Vos, sí, vos, sí. sí. Este, é sempre, bueno, fixen moitas destas historias, máis de 70 polo mundo. Sí. Eh, agora no que estou, estou inaugurando, porque hai xa dous meses apenas, que teño un obradoiro novo, fantástico, onde podo traballar, e eh, onde podo dar clases, onde podo facer xornadas como as que fixen onde veu Xina Vega e máis na Pedreira. eh, entón, agora o que estou a facer, aparte de seguir escribindo e, uh -huh. Eh, traballando nas, nas miñas cousas, é eh, preparar unha retrospectiva, unha retrospectiva de todo o meu traballo, uh que inclúe a pintura, que inclúe os macroproxectos urbanos, uh -huh. eh, como a muralla de Lugo, a Porta de Alcalá, e eh, tantos. Ali en, Barcelona fixen unha intervención no Palau Moya. Bueno, Entón, eh, estou a, a traballar nese proxecto cuxa comisaria non é nin máis ni menos que Margarita Ledo Andión, imaginado. Sí, sí, sí, Así que pois estou niso, estou dando clases, sigo escribindo, vou sacar agora en moi poucos días un novo poemario, mm. que ademais ah. de ser un poemario, pois é un, é un libro casi de vida, é un libro de artista, un libro con onde fixen as ilustracións, eh, eh, eh, algunhas delas están van ir manualmente uh -huh. bueno, nada, eu estou sempre sempre <laughs> así ah. porque é o que me mantén digamos con unha certa eh, sensación de non de, de, de estar a salvo neste mundo tan como como está Pois, a ver, Luz, eh, na presentación nós temos que, te, que ser eh, primicia aquí en Cataluña, non? O sea, cando, cando teña xa eh, mm, presentado aí, pois eh, te, temos que dicirlle aquí a todos os nosos ointes onde se pode adquirir, como se pode adquirir e eh, eh, comprometerte a que nos leas medio verso, polo menos. Pero, por supuestísimo, encantada da vida, claro que sí. Pues Evidentemente, es... que máis que máis queremos nós que que as nosas novidades, o noso traballo se, se difunda e poda, e poda chegar o, o máis longe que, que se Pois, pois xa sabes, nos comprometémonos a darche voz na nosa humilde radio, uh -huh. pero ao mesmo tempo, es que si, te, si, si por exemplo, eh, algún, algún ocasión eh, te chegas por aquí, nos estaremos encantados, non somente darche voz aquí na radio, sino tamén eh, convidarte nuestra Asociación Rosalía de Castro de Cornellá. Exactamente. Pues, pues encantada, muchísimas gracias. Ya sabes que para nosotros ah, está... Ahí en Lugo ¿en qué zoa estás? Esto, mira, esto una mira, en, se chama ese barrio, chamase ah, a Milagrosa, pero estou a 200 metros de rolda la muralla, un pleno centro de ah. Lugo, en avenida la Coruña. Ah, un lugar absolutamente fantástico. Eu teño teño un irmán e un sobrinho que están sí. aí en Lugo. Ah, mira. Sí. E, e que miña, mi irmá, vai, a miña irmá foi mestre, sí. como aí co meu compañeiro Xulio. Sí. E digo, vosotros o, o das letras <laughs> Bueno, de moitas cousas, a verdade os, os mestres eh, axudamos a que eh? outros sexan capaces de aprender alguna cousa Verdad, Luz Sí, e desenvolver as súas capacidades Eso, darlle... defender a cultura porque a cultura é o que nos vai salvar de todo Darlle medios para que... É o que move o mundo darlle medios para medio. que para que eles eh, sean capaces de desenvolverse mello, moito mellor. Por certo, hai que lle dicir a todos os nosos escoitantes e seguidores que ti tes unha páxina personal luzderriba.es, sí. non? Sí, teño unha <laughs> páxina personal, teño que dicir que punto .es porque eh, alguén, non sei quen, pois ocupou deliberadamente o punto o e o punto .com e eh, non os podo utilizar. Vaya. Entón, por iso, <laughs> o único que me quedaba era o punto .es. Eh, está non actualizada, porque, bueno, faltan moitísimas cousas, pero si sí o máis esencial sí que está, sí que está na páxina. Sí, sí, ten aí mm, mm cousas importantísimas e interesantes como proxectos urbanos, a instalacións sí. que hai, as obras digitais, a literatura, sí. a pintura e outras búsquedas especiais, non? Que, que é importante. Eh, o feito de que para que queiran, para os que queiran interesarse por, por Luz de Riva, saben que poden entrar aí poden buscar na, na, nas redes sociais todo o seu traballo. Sí, sí, nas redes sociais agora agora está está está todo, ¿no? Sí, sí. Eh, como bueno, como eh, digo eu, podes buscar eh, en todo que non hai non hai nada escondido. Últimamente <laughs> parece que sí, pero hai que no ter nada agochado. Hai que ter muitísimo cuidado para que para que non che, como eh, dice eh, ela, non, non che eh, fagan daño. Claro. Ese claro. Bueno, eh, Luz, eh, mm, xa sabes que nosotros como, como somos talismán para as persoas que entrevistamos pois vas ter éxito en tu, nese novo traballo que tes se presenta Moitísimas grazas eh, Moitísimas Agradecerche gracias. moitísimo a túa participación no programa de hoxe eh, eh, a parte do, do, de, de, de poesía tamén sigues mm, coa pintura, non? Coa, coa arte plástica Claro, claro, sí, sí, sí, estou preparando estou preparando os traballos para para, para esta retrospectiva mm. eh, que vai conter o meu traballo pois, de, de toda a vida prácticamente. Non lle quero chamar antolóxica porque soy como moi, <laughs> sabes? Sí. <laughs> moi ultimátum. Parece que sea así, parece que sea o, claro, o epitafio, está, non? Sí, exacto. Sí, entón, sí, sí. prefiro de re, retrospectiva, non? Uh -huh. Era ter obra pasada e obra presente e, e, bueno, todos os meus proxectos polo mundo que xa son unha chea, non? Uh eh, -huh. E, bueno, algunhas das cousas que, que fixen con moitas dificultades, pero con moito con moito agarimo sempre, non? Con moito agarimo pola cultura, pola vida, polas mulleres, polos dereitos humanos, pola xente. Vale. E, eh, eh, no ambiente literario cultural, a parte de poesía, tamén algúns algúns mm, mm, traballos en, en revistas e demais, non? Sí, pois sí, eu, eu escri, escri, escribo nos sermos, escribo en traza pública, mm. moito, en moitas en, en participo, colaboro con muitísimos periódicos e, e revistas e demais, e bueno, demais pois xa teño unha chea de libros publicado, se eh, sigo escribindo uh eh, -huh. e publicando na medida do posible, porque eu vou máis rápido que a <laughs> posibilidade das publicacións, pero sí. bueno, imos indo. Bueno, Luz de Riva, unha persoa que admiramos e que recoñecemos moitísimo o seu traballo e que nos axuda a dar a coñecer algo que os galegos do Mediterráneo seguro que estarán encantados. Nos enteraremos todos. Encantados de coñecer <laughs> tamén. Galegos do Mediterráneo. Ademais, eh, sí, sí, como ah. estamos no Mediterráneo. Claro, ah. claro. Claro. Eh, vale. Eh, Porque eh, eh, Luz de Arriba é unha labrega da letra. Ah, pois sí, tamén señor. se pode decir así, tamén, tamén. Pois sí, señor, orgullosísima de ser. Sí, señor, unha labrega das letras. Claro que sí. Moi ben, pois agradecemosche moitísimo a, a túa participación de hoxe, volvo a repetir a luz, eh, desexamosche moitos éxitos en toda a túa tarefa a, plástica e creativa que, que, que, que, tan, que, que tanto admiramos. Por certo... Pois, pues, uh, moitísimas grazas volve... a vos, moitas grazas por terme en conta E, eh, e bueno, e eh, moitas grazas polo traballo que facedes, que é importantísimo. Bueno, intentamos <laughs> aportar grauciño de área para que todo un graiño, un grauciño de área para que isto continúe para diante. Vas, sabes que vamos a cumplir 40 anos e coincide, por exemplo, na, na túa na túa a, trayectoria de, de, de viaxe de eh, visita a, a, a Cataluña. A Cataluña. Pois xa sabes que estás convidado para que nosotros podamos participar contigo, aunque sea tomando supuesto. un cafetiño. Por suposto, por suposto, moitas grazas. Unha aperta grande. Unha enormísima. Hasta logo. Igualmente, Luz. Peña, hasta logo. Máis música, queridos escoitantes.